ՀԱԿ գործող նախագահի հետ քննարկվել են Արցախյան հակամարտության եւ հայ-սերբական հարաբերությունների հետ կապված հարցեր։ ՀԱԿ-ն շահագրգռված է հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարները։ Արցախյան կողմի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին առաջնահերթ խնդիր է։ Ազգային ժողովում շարունակում են 2014-ի պետբյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկումները։ Մարտունու շրջվարչակազմի նոր ղեկավար է նշանակվել։ Բերձորում մեկնարկել է շրջանային բուժմիավորման շենքի շինարարությունը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում նահանջել է։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ՀԱԿ գործող նախագահ Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ արտգործնախարար Իվիցա Դադիչին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախագահը բարձր է գնահատել ՀԱԿ գործնեությունը եւ դերակատարումը ոչ միայն որպես Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմամբ զբաղվող հիմնական կառույցի, այլ նաեւ ամբողջ Եվրոպայում անվտանգության պահպանմամբ զբաղվող կազմակերպության։ Սերսաքսյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստական է մշտապես աջակցելու Սերբիային ԵԱԿ-ում նրա նախագահության ամբողջ ընթացքում սերբական առաջնայինությունների իրականացման գործում։ Հանրապետության նախագահ Իվիցա Դադիչետ քննարկել է նաև հայ-սերբական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը եւ զարգացման հերանեկարները։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահը բարձր է գնահատել Հայաստանի իշխանությունների եւ ԵԱԿ-ի տարբեր կառույցների, այդ թվում կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի համագործակցությունը։ Հանդիպանը զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև հակամարտության կարգավորման գործում ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերին, բանակցային գործընթացի ներկայացում արկա խնդիրներին եւ տարածաշրջանի մարտահրավերներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանը շարունակելու է համագործակցությունը Մինսկի խմբի հետ, ձգտելով հիմնախնդրի կարգավորման այն սկզբունքների ներքո, որոնք առաջարկել է Մինսկի խումբը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքների եւ նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնադրույթների հիման վրա։ ՀԱԿ գործող նախագահ Իվիսա Դաչչին նույն օրն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը փաստել է, որ ՀԱԿ-ը տարածաշրջանում արկա հակամարտությունները պետք է լուծվեն միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի հավասար արժեքիրարման եւ Հելսինկիի եզրափակիչ սկզբունքների հիման վրա։ Նա նշել է, որ Հայաստանը կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությունը որպես բանակցային գործընթացի գործուն եւ միակ ձևաչափ։ Նա իր մտահոգությունն է հայտնել Ադրբեջանի դիրքորոշման վերաբերյալ, որով ապակայունացում է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Գալուսակյանն նշել է, որ Հայաստանը վաղուց ворթեգրել է խնդրին խաղ լուծում տալու ուղին, սակայն միջազգային հանրությանը Մասնարարապես ԵԱԿ-ին Ադրբեջանի պահվածքը պիտի մտահոգության առիթ տա։ Իվիցադաչը շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար նշել է, որ Սերբիան եւ Հայաստանը պատմական ընդհանրություններ ունեցող բարեկամ երկրներ են։ ԵԱԿ-ն շահագրգռված է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱԿ գործող նախագահ Իվիցա Դաչիչը։ Հայաստանը բարեկամ երկիր է Սերբիայի համար։ Մենք ցանկանում ենք զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, ասել է Դաչչը։ Նրա խոսքով հարաբերությունները պետք է զարգացնել ինչպես քաղաքական երկխոսության, այնպես էլ իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնման, միջխորհրդանական կապերի, տնտեսության տարբեր ուղղությունների տեսանկյունից։ Նա նշել է, որ ԵԱՀԿ-ն շագրգռված է տարածաշրջանի կայունության պահպանմամբ եւ տարածաշրջանի երկրների միջև վստահության միջոցառումների ամրապնդմամբ։ Միաժամանակ նա իր աջակցությունն է հայտնել Յակոմինսկի խմբին, որն Արցախյան հակամարտության կարգավորման միջնորդն է։ Իվիսա Դաչչի ուրախությամբ արձանագրել է Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ-ի միջև հարաբերությունների բարձր մակարդակը, ինչը շատ կարեւոր է երկրում բարեփոխումների շարունակականության տեսանկյունից։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Մերզոյանին։ Հանդիպմանը արտգործնախարարները քննարկել են Արցախյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացի շուրջ ընթացող զարգացումները։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների Ռիգայի գագաթնաժողովի հրճակագրում Արցախյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ընդգրկված ձևակերպումներին։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Կարեն Միրզյանը մտքեր են փոխանակել ՀԱԿ գործող նախագահի տարածաշրջան կատարած այցելության Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարության հետ ունեցած հանդիպումների շուրջ։ Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարները քննարկել են երկու արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նպատակահարմար չի գտնում Յակոմինսկի խմբի համանախագահների ընդլայնման նախաձեռնությունը։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, նախագահ Բակո Սահակյանի եւ ՀԱԿ գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչի հանդիպման ավարտին։ Կարծում եմ, որ գործող ձևաչափն առավել օպտիմալն է, եւ իրավիճակն այս փուլում պայմանավորված է ոչ թե Միսկի խմբի կազմով, այլ Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշմամբ, ընդգծել է Կարեն Միրզոյանը։ Հարցին թե երբ Լեռնային Ղարաբաղը կդառնա բանակցությունների լիիրավ անդամ, նախարարը նշել է, որ դա հայկական կողմի սկզբունքային դիրքորոշումն է, եւ դա ողակի պահանջ չէ, այլ բխում է այն հասկացումից, որ առանց Արցախի լիարժեք մասնակցության բանակցությունների բոլոր փուլերում հաջողության հասնել հնարավոր չէ։ Այս դիրքորոշումը մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք տարբեր առիթներով եւ այս հանդիպմանը նույնպես։ Նախարարի խոսքով տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում բանակցային գործընթացի ներկա փուլի, հերանեկարների, գործընթացի առաջընթացի հնարավորությունների շուրջ։ Հանդիպման օրակարգում եղել է նաեւ շփման գծում իրավիճակի լարվածության նվազեցման հնարավորությունների շուրջ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վաղ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Ասկերանի ուղությամբ։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Արցախի հանրապետության կառավարության հունիսի 3-ի որոշմամբ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Նելսոն Սողոմոնյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ Մարտունու շրջվարչակազմի նոր ղեկավար է նշանակվել Կարեն Թոմասյանը։ Երեք վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը Մարտունու շրջանի վարչակազմի աշխատակիցներին եւ համայնքապետերին է ներկայացրել նորանշանակ ղեկավարին։ Նա ընդգծել է Կարեն Թոմասյանի փորձառությունն ու բանիմացությունը եւ հավաստիացրել, որ կառավարությունը հնարավորինս աջակցելու է վարչակազմին համատեղ ջանքերով լուծելու շրջանի արչև ծառացած հիմնախնդիրները։ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Նելսոն Սողոմոնյանին շուրջ 4 տարվա աշխատանքի համար եւ հույս հայտնել, որ նրա առողջական վիճակը թույլատրելու է այսուհետևս աջակցել շրջանի զարգացման գործին։ Հրաժեշտի խոսքում Նելսոն Սողոմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել հանրապետության ղեկավարությանը, շրջվարչակազմի աշխատակիցներին եւ համայնքապետերին վստահության եւ համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Մարտունու շրջվարչակազմի նորանշանակ ղեկավար Կարեն Թոմասյանը պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ շնորհակալություն հայտնելով ներկաներին վստահեցրել է, որ իր աշխատանքով արդարացնելու է իշխանությունների եւ շրջանի բնակության սպասելիքները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում առաջին անգամ կգործի էկոմթերքների տաղավար, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Այսօր Աստխաշեն համայնքի խաչմերուկում տեղի ունեցավ նորակառույց էկոտաղավարների բացման արարողություն։ Խնձորիստան, Պատարա եւ Աստխաշեն համայնքներում էկոգյուղի մոդելի ներդրման նախագծի եւ գործնեության զարգացման նպատակով։ Արցախում նախագիծն իրականացվում է Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա, էկոգյուղ, համաշխարհային անկախ երիտասարդական միավորում եւ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությամբ։ Ծրագրի հիմնական չափանիշներն են էկոկրթության սերմանումը, օրգանական գյուղատնտեսության չափանիշներին համապատասխան գյուղատնտեսական արտադրություն արտադրանքի ներդրումը, էկոտուրիզմի եւ ագրոտուրիզմի զարգացումը, աղբի տեսակավորման, վերամշակման եւ էներգախնայողության խթանումը։ Նախագծի կազմակերպման եւ ընթացիկ աշխատանքների հարցում մեծ է երիտասարդների ներգրավվածությունը, պատմում է նախաձեռնող խմբի անդամ Եվա Հարությունյանը։ Այսօր կներկայացնենք իրականացված արդեն ծրագրերը, որոնք են էկոերթուղիների նախագծումը, բազմաթիվ տրեյնինգներ գյուղերում, որոնք նվիրված էին գյուղատնտեսությանը, էկոտուրիզմին, ուղեկցորդներ, ինչպես կարող են լինել մարդիկ վայրի հավաքին, ապրանքների բրենդավորմանը, փաթեթավորմանը, որպեսզի մարդիկ կարողանան արդեն ավելի ցիվիլ ձևով ներկայացնել տվյալ տաղավարներում իրենց մթերքները եւ հետեւաբար ունենալ ավելի շատ հաջախորդներ, ինչպես նաեւ իրենց բրենդը, որ կլինի արդեն հայտնի ոչ միայն Ստեփանակերտում, ոչ միայն Արցախում, այլև հուսով ենք, որ կկարողանանք տարածել դա նաեւ Հայաստանում Հայաստանում եւ ոչ միայն։ Եվ մեր համար էլ այստեղ աշխատելը շատ-շատ հետաքրքիր էր։ Բնությունը անչափ շատ էներգիա էր տալիս մեզ, որ տրամադրում է այստեղ աշխատել Ծրագրի շրջանակում 2013-2015 թվականներին կազմակերպվել են էկոճամբարներ, դասախոսությունների շարք, հետազոտական աշխատանքներ, այդ թվում Էկոխնձորիստան, Էկոգյուղերի ցանցի էկոտուրիզմի զարգացում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պատարա եւ Աստխաշեն համայնքներում գյուղական արտադրանքի բրենդավորում, առաջխաղացում եւ իրացման կազմակերպում ծրագրերը, որոնց աջակցել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Ծրագրի արդյունավետության, հետագա զարգացման, ինչպես նաեւ գյուղացիների տեղեկացված աջակցության մասին պատմում է Աստղաշենի համայնքի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սլավա Գրիգորյանը։ Ծրագիրը շատ լավ ծրագիր է։ Ես ողջունում եմ նման հարցը, որովհետև մենք վերջապես պետք է սովորենք որևէ ձևով, որևէ ճանապարհով իրացնել մեր ստեցած մթերքները։ Կարծում եմ սա շատ հիանալի ձեռնարկում է, որը կատարվեց էկո туриզմի կողմից գյուղատնտեսական մթերքների իրացման նպատակով։ Հաջողություններ արձանագրվելու է։ Սա սկիզբն է դեռ, կարծում եմ ավելի է լրջանալու այս process-ը եւ ոչ թե մենակ այս տեղամասում, այլ հյուսիսարամայրուղ ու տարբեր տեղամասերում պիտի տեղադրվեն։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Արցախի ազգային ժողովում շարունակում են 2014-ի պետբյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկումները, պատմում է Բելա Լալայանը։ Ազգային ժողովի արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի եւ ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին շարունակվել են 2014 թվականի բյուջեի կատարման քննարկումները։ Ներկայացվել եւ քննարկվել են գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության, անշարժ գույքի կադաստրի եւ մի շարք այլ ոլորտների տարեկան բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունները։ Գյուղնահար Անդրանիկ Խաչատրյանը հաշվետու ժամանակաշրջանը ոչ այնքան բարեհաջող է համարել ոլորտի համար։ Մենու ժամանակ նշել, որ անբարենպաստ գլմայ տնտեսաբանական պայմանները չեն խանգարել ապահովելու հացահատիկի անհրաժեշտ քանակի բերք։ 2014 թվականին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 57 միլիարդ 314 միլիոն 1000 դրամ, նախորդ տարվա 55 միլիարդ 172 միլիոն 200 հազար թվականի համեմատությամբ, իսկ համադրելի գներով 2015 թվականի համեմատ նվազել է 4.3%-ով։ Փաստացի աճը արձանագրվել, իսկ համադրելի գներով նվազել է 4.3%-ով։ 2014 թվականին գյուղատնտեսական բյուջեն առանց պահպանման ծախսերի կազմել է մոտ 3 միլիարդ, որի շրջանակներում իրականացվել են բույսերի պաշտպանության նողված, անասնաբուժական, հակահամաճարակային եւ մի շարք այլ ծրագրեր։ Նախարարը պատասխանել է նաեւ падգամավորների հարցերին։ Падգամավոր Ժաննա Գալստյանի հարցը սերմերի որակի վերաբերյալ վերաբերյալ էր։ Արդյոք մենք հնարավորություն ունենք ստուգելու կամ եթե ունենք այդ հնարավորությունը գմո պարունակով սերմացում մտել է Արցախի տարածք, թե չէ։ Մասնավորապես եկուտացիոնիկներ են վերաբերվում։ Անդրանիկ Խաչատրյանը նշեց, որ բոլոր սերմերի նմուշները լաբորատոր փորձարկման են ենթարկվում, բացի դրանից սերմնաբուծարանը լիովին ապահովում է սերմի անհրաժեշտ պահանջարկը, իսկ դա նշանակում է, որ վտանգավոր տարեր պարունակող սերմերի ներկրման վտանգ Արցախում չկա։ Հարցեր հնչեցին նաև Տոհմակայանի, Դաշտամիջան ճանապարհների, Պարենային ինքնաբավության եւ այլ խնդիրների վերաբերյալ։ Անդրանիկ Խաչատրյանը նշեց, որ գյուղատնտեսական մի քանի մտերքի առումով Արցախն արդեն ինքնաբավ է, օրինակ կարտոֆիլը, միսը, իսկ մի շարք մթերքների առումով մոտ է ինքնաբավության ցուցանիշին։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը ներկայացնելով ոլորտում արցանագրված տվյալները, նշել է, որ 2014 թվականին կապիտալ ներդրումների ծավալը կազմել է մոտ 14.5 միլիարդ դրամ, որը 3 միլիարդ դրամով ավել է եղել նախատեսվածից։ 2014 թվականի կապիտալ ներդրումների պետական պատվերով կատարված աշխատանքների տվյալները ճյուղերի հետևյալն են բնակարանի շինարարություն 1 միլիարդ 543 միլիոն դրամ, կրթություն 2 միլիարդ 346 միլիոն դրամ, մշակույթ եւ սպորտ 450 միլիոն դրամ, հասարակական եւ վարչական աշխատության օբյեկտներ 1 միլիարդ 126 միլիոն դրամ, կոմունալ շինարարություն 747 միլիոն դրամ, առողջապահություն 261 միլիոն դրամ, ճանապարհաշինություն 2 միլիարդ 556 միլիոն դրամ, նախագծահետազոտական փոխականության եւ այլ աշխատանքներ 216 միլիոն դրամ, ոռնման եւ ջրամատակարարման համակարգերի զարգացում 2 միլիարդ 313 միլիոն դրամ, շինանյութերի տրամադրում 462 միլիոն դրամ եւ ջերուսման համակարգերի զարգացում 77 միլիոն դրամ։ Այս ոլորտի վերաբերյալ նույնպես падգամավորները հարցեր ունեին։ Մասնավորապես падգամավոր Լեռնիկ Հովանիսյանը հարցը վերաբնակիչներին տրամադրվող շինանյութի որակի մասին էր։ Վերջին տարիներին օգտագործում է տեղական շինանյութը, տեղական հայտանյութը, որը թե տեսքով, թե իր ֆիզիկական հատկությունները իրոք զիջում է ռուսական փայտից։ Սակայն հաշվի առնելով մեր տեղական արտադրանքները, եւ մյուս կողմից դա պետք է օգտագործել թաց վիճակում, այսինքն տրամադրելուց հետո անմիջապես պետք է օգտագործել։ Իսկ որոշ տեղերում թողում են ինչ-որ ժամանակ եւ այդ ընթացքում կարող է ռեֆորմացիա ենթարկվել։ Կոնկրետ մենք մեր կապիտալ շինարարության ծրագրում եւս օգտագործում ենք քանի դեպի վերանորոգման շրջանակներում եւ եթե համապատասխան վիճակում ես օգտագործում նորմալ կարող Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2012 թվականից Բերձոր քաղաքում մեկնարկել են Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորման հաստատության շինարարական աշխատանքները։ Շինությունը երկհարկանի է, ունի նկողային հարկ եւ կառուցում է հիմքից։ Ներկայումս ընթանում են շենքի ներքին հարդարման ու հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Բուժհաստատության կառուցման ֆինանսավորումն իրականացվում է Vivasil MTS Armenia ընկերության միջոցներով։ Բուժհասացությունը կունենա վիրահատարան, ծնարան, դիահերձարան, մանկական բաժանմունք եւ ստացիոնար բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում նանջել է 7 աստիճան եւ գտնվում է 84-րդ տեղում։ Նախորդ հրապարակումից հետո խաղ չանցկացրած Հայաստանի թիմը դարձյալ ունի 449 միավոր։ Լավագույն երրակում տեղի ունեցել մեկ փոփոխություն։ Բելգիան շրջանցել է Արգենտինային եւ բարձրացել երկրորդ տեղ։ Առաջատարն աշխարհի չեմպիոն Գերմանիան է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականը Եվրո 2016-ի հաջորդ ընտրական խաղն անցկացնելու է հունիսի 13-ին Երևանում ընդունելով Պորտուգալացիներին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, Երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10-ը ամպրոպի ժամանակ 18-ից 23 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է